Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Dvadeset rujna 1792. godine u Parizu okupilo se 749 zastupnika konventa zastupničke skupštine. Bio je to veliki trenutak. Po prvi puta u povijesti okupili su se zastupnici jednodomne skupštine, izabrane od svih građana starijih od 21 godine. Doduše pravo glasa nisu imale žene, to je pravo bilo vezano uz imovinski cenzus, a i konačna je odluka na izborima trebala biti potvrđena od malenog broja elektora ali ipak je to bio veliki dan. Revolucija koja je počela 14. srpnja 1789. jurišom na Bastilju konačno je dobila pravo predstavničko tijelo. Taj 20. rujna 1792. još je po nečemu bio važan u povijesti. Na dan kada su se u Parizu okupili izabrani predstavnici francuskih građana, vojska revolucionarne Francuske pobjedila je u bici kod Valmija, udaljenog oko 180 km od Pariza, Habsburško-prusku vojsku koju je predvodio vojvoda od Brunzvika. Vojske dvaju moćnih europskih monarhija, krenule su u gušenje francuske revolucije. Iza sebe imale su dvije velike pobjede kod Longvija i Verdena, ali kod Valmija vojska revolucije, uglavnom sastavljena od dobrovoljaca, porazila je Habsburško-prusku vojsku od 50 tisuća vojnika. Porazu vojske dvaju monarhija kod Valmija svjedočio je Johan Wolfgang Goethe, koji je bio u pratnji svog mecene velikog vojvode Karla Augusta od Sakse Weimara. Nakon poraza monarhijskih vojski kod Valmija, Gete izjavio, s ovog mjesta i na ovaj dan počinje novo razdoblje u svjetskoj povijesti. Vijesto pobjedi revolucionarne vojske stigla je u Pariz 22. rujna. Zastupnici konventa i pristalice revolucije mogli su se nadati da će revolucionarna Francuska ipak opstati. Ali dio zastupnika smatrao je da revolucija ima još nezavršenog posla. 749 zastupnika konventa može se podijeliti u tri skupine. Jakobince ili montanjare, nazvane tako jer su u konventu sjedili na najvišim sjedalima u dvorani na takozvanom brdu. Žirondince, nazvane tako jer im je prvi sastanak održan u Žirondi u jugozapadnoj Francuskoj, te na zastupnike iz ravnice koji su bili između te dvije suprostavljene skupine i koji su glasali za jednu ili drugu skupinu ovisno o njihovim prijedlozima. Jakobinci su imali glavno uporište u Parizu i bili su bez kompromisni republikanci predvođeni Robespierreom, Maraom i Dantonom. Žirondinci su imali uporišta u pokrajinskim središtima poput Bordova i bili su bliski bogatijoj buržoaziji i puno umjereniji. Jedno od pitanja oko kojeg će se sukobiti jakobinci i žirondinci bilo je suđenje bivšem kralju Luju XVI, kojemu se nova Francuska nije ni malo sviđala. Već u kolovozu 1789. Luj XVI. morao je nevoljko prihvatiti odluke Nacionalne skupštine u ukidanju starog režima, te deklaraciju o pravima čovjeka i građanina, u kojoj je bilo zapisano da suverenitet počiva jedino u narodu. Nova je Francuska trebala biti urađena kao ustavna monarhija. Revolucionari su Luja prisilili da se iz Versaja prebaci u Pariz. 18. travnja 1791. Louis i njegova supruga Marija Antoaneta pokušali su pobići iz Pariza. Taj pokušaj opisuje Simon Schama u knjizi Građani kronike Francuske revolucije. Kada su kralj i kraljica pokušali doći do kočije kod vrata palače, našli su da im je put blokiran od velike i ljute gomile. Marija Antoaneta onda je predložila da upotrijebe Berlinu u koju su se unutar dvorišta mogli upregnuti konji i koju su mogli pratiti gardisti nacionalne garde kojima bi zapovjedao general Lafayette. Kada je general pokušao raščistiti put za njihov izlazak, njegovi su ljudi odbili poslušati zapovjedi i počeli su mu prijetiti. Sati i 45 minuta kralj i kraljica sjedili su u koči i trpjeli žestoke pogrde. Kada je Louis pokušao održati kratki govor, izražavajući iznenađenje što je njemu, koji je dao francuskoj naciji slobodu, ista sloboda uskraćena, jedan grenadir odgovorio mu je veto. Drugi mu je rekao da je on debela svinja, čiji je apetit koštao narod 25 milijuna na godinu. Kraljica je sjedila pogrbljena. Suze ljutnje i strepnje slijevale su joj se niz lice. Kralj je ponovno pokušao pobići iz Pariza u lipnju. U kolovozu 1791. hazbuški car Leopold i pruski kralj Friedrich Wilhelm II donijeli su deklaraciju iz Pilnica u kojoj su pozvali okrunjene glave Europe da pomognu Luju. Sumnje prema kralju, koji je bio oženjen članicom austrijske vladajuće kuće, samo su se povećale kada je u kolovozu sljedeće godine Vojvoda od Brunzvika zaprijetio da će razoriti Pariz ako itko bude prijetio kraljevskoj obitelji, Parižani i naoružana milicija zatočili su kralja i kraljevsku obitelj. Zakonodavna skupština suspendirala je sve kraljeve ovlasti i 21. rujna 1792. proglasila prvu Francusku republiku. Ali kralj je i dalje smetao radikalnim pristalicama revolucije – i konvent, konstituiran u rujnu 1792. počeo je raspravljati o tome trebali suditi bivšem kralju. Peter McPhee u povijesti Francuske revolucije, objavljenoj pod naslovom Sloboda ili smrt, piše. Zastupnici su se dodatno podijelili oko suđenja kralju. Iznova i iznova, dok su oni koji su optuživali kralja prolazili kroz popis kriza s kojima se revolucija suočila nakon 1789. poput ubojstava na Marsovom polju 17. srpnja 1791. je jednostavno odgovarao što se dogodilo 17. srpnja nema ništa sa mnom i pozvao se na odredbe Ustava iz 1791. Kraljeva osoba je nedodirljiva i sveta. Zastupnici su se složili o Lujevoj krivnji, te da je ustav iz 1791. sada neprimjenjiv. Ali žirondinci su tijekom dramatične i riječite rasprave u konventu tvrdili da bi kraljeva sudbina trebala biti odlučena na referendumu, na kojemu bi pitanje bilo treba li kralj biti osuđen na smrt ili pomilovan. Jakobinci su tvrdili da bi pošteda Luja bila priznanje njegovog posebnog položaja. Nije li Luj K.P. samo građanin kriv za izdaju? Robespierre, Marat i Saint-Just tvrdili su da bi njega kao odmetnika jednostavno trebalo pogubiti. Narod mu je i onako presudio. Ipak većina je jakobinaca bila za suđenje, tvrdeći da bi kralju trebalo suditi kao i svakom drugom osumnjičenom za izdaju. 11. prosinca 1792. godine gradonačelnik Pariza Nikola Šambon došao je do kralja Luja XVI. kako bi ga odveo pred konvent na suđenje. Oslovio ga je kao Luja Kapea. Luja odgovorio da se on tako ne zove. Bivši kralj onda je odjenuo maslinasto zeleni svileni kaput. Kada je došao u konvent pun zastupnika i promatrača, Lu je stajao pred zastupnicima koji su sjedili, sve dok mu predsjednik konventa Bertrand Barrer nije dao dopuštenje da sjedne. Već je to pokazalo kako se svijet promijenio. Simon Šama piše. Lu je saslušao cijelu optužnicu i onda odgovorio na pitanja koje mu je postavio Barer. Odbio je optužbe da je učinio bilo što nelegalno prije ili poslije 1791. i odbio optužbu da je njegovo putovanje prema saint Cloud bilo pokušaj bijega. Tijekom postupka pokazao je smirenost čovjeka koji uistinu smatra da je u pravu. Te kada je Barer izravno izjavio da je on odgovoran za prolijevanje francuske krvi, Louis se odlučio na ljutit odgovor. Neki svjedoci vidjeli su da je tada pala i suza, ali odlučan da njegovi tužitelji ne vide slabost, Lu je brzo stavio ruku na svoj obraz, nakon toga je obrisao i čelo, kako bi cijeli potez mogao biti viđen kao brisanje znoja, kojeg je i onako puno bilo u zagušljivoj dvorani. Louis se dva puta pojavio pred konventom, tog 11. prosinca i još 23. prosinca. Njegov branitelj, Raimond de Sez, u alokventnoj obrani pokušao je obraniti bivšeg kralja. Počeo je obranu riječima. Građani, da u ovom trenutku vam netko kaže da prema vama ide uzbuđena i naoružana masa koja nema poštovanja prema vama kao svetim zakonodavcima, što biste vi napravili. Kralja je opisao kao mladog reformatora, blagog u namjerama i savjesnog u vladanju. Obrana nije uspjela. 19. siječnja 1793. konvent je s 380 glasova za i 310 protiv osudio građanina Luja Kapea, bivšeg kralja Luja XVI, na smrt. Na gubilište je Luj trebao doći 21. siječnja. Giljotina je postavljena na Place de la Revolution, danas je to Place de la Concorde. Louis je probuđen u mračno zimsko jutro, odjenuo je skromnu odjeću i zatražio je da mu se ne reže duga kosa, kako ne bi doživio poniženje da bude viđen ošišan na gubilištu. Molba je odbijena. Za egzekutora njegova je glava bila kao i svaka druga i duga je kosa bivšeg kralja ošišana. Simon Chama piše. Stepenice prema gubilištu bile su tako strme da se Louis morao nasloniti na svećenika dok se penjao. Njegova je kosa ošišena brzo i profesionalno. Po brzini i profesionalnosti obitelj Sanson postala je i poznata. Louis se pokušao posljednji put obratiti moru od dvadesetak tisuća lica koje se okupilo na trgu. Umirem nevin za sve zločine za koje sam optužen. Oslobađam krivnje sve koji su mi donijeli smrt i molim se da krv koju ćete vi proliti nikada ne bude tražena od Francuske. U tom trenutku Santer je zapovjedio da počnu bubnjati bubnjevi koji su nadglasali sve ono što je još kralj htio reći. Lu je zavezan za dasku. Kad je ona pogurnuta, njegova glava prošla je kroz otvor giljotine. Sanson je povukao uže i oštrica duga 40 centimetara je pala, šištaći dok je prolazila kroz utore koji su je držali na putu prema cilju. Prema običaju, krvnik je izvadio glavu iz košara i pokazao je narodu dok je s nje kapala krv. Francuski kralj bio je besprtan, jer i nakon njegove smrti kraljevstvo bi nastavilo postojati. Kralj je mrtav, živio kralj, bila je izreka. Sada je Republika učinila sve da se tijelo kralja, kao i sama ideja monarhije, uništi. Lujevo tijelo strpano je u košaru, odrubljena glava stavljena mu je među noge. Na groblju Madlen iskopan je grob dubok 3 metra. Njegovo tijelo stavljeno je u običan drveni sanduk u kojemu su se ukupavali najsiromašniji. Kada je tijelo spušteno u grob, odmah je zaliveno živim vapnom. Osam mjeseci kasnije, kada su vođe Republike počele strahovati da će se lujovo tijelo iskopati kako bi počela trgovina njegovim ostacima ili njihovo štovanje, ostaci su iskopani i javno spaljeni. Državni poglavar je osoba koja predstavlja državnu zajednicu i njezin suverenitet u međunarodnim i unutrašnjim odnosima. Tako glasi definicija državnog poglavara u udžbenicima ustavnog prava. Kralj Louis XVI. bio je neupitni vladar Francuske, boži pomazanik, potomak obitelji koja je stoljećima vladala Francuskom i čiji su pripadnici nosili naziv Kralj Sunce. Nakon revolucije on je postao ustavni monarh koji služi narodu, a nakon toga i svrgnut s vlasti i postao je neprijatelj Republike kojemu je glava odrubljena. Krajem tog 18. stoljeća revolucionari u Sjevernoj Americi nisu odrubili glavu britanskom kralju Georgeu III. Ali su mu otkazali poslušnost i stvorili republiku koja je na čelu bio građanin, izabran na izborima i koji je nosio titulu predsjednik. Tko je uopće državni poglavar i kako se ta funkcija razvijela od poglavica u paleolitiku do današnjih predsjednika i ustavnih monarha, to je tema sljedeće dvije povijesti četvrtkom. Naš sugovornik je profesor dr. Žarko Puhovski. Svi su pristupi mogući, ali meni se čini da je još uvijek izvan klasične političko-teorijske literature najbolje početi sa jednim dijelom iz Freudove baštine. Dijelo se zove Totem i tabu. Tamo Freud pokazuje čitavu sliku tog tabua, zabrane, oca ubijanja oca, dakle patricida, kao osnovu tabua na kojem počivaju sva pravila u društvima, odnosno zajednicama, i odakle se izvodi pozicija vladara, poglavara, poglavice i koja je na ovoj uvodnoj abstraktnoj razini zapravo identična od onoga koje je pater familias, dakle otac obitelji ili Njemcima je taj izraz u kritičkom tonu haustiran, dakle kućni tiranin, do najsuvremenijeg državnog poglavara koji može imati sasvim simboličku funkciju, ali opet ima automobile, policije, sirene i tako dalje, dakle ima neku zabranu oko sebe. Dakle, radi se o tomu da je taj uzrok tog motiva ili motiv kao uzrok, kako bi rekao Freud, koji se odnosi i na očeve, na poglavice, na kraljeve i tako dalje, ali i na svećenike, kaže on, u tim strogim zabranama da se jedan tip autoriteta napada. Ovo napada je više značno od direktnog fizičkog napada. Mi znamo da su postojala plemena kojima bi ih svakih nekoliko godina netko tko se smatra dovoljno moćnim izazvao na neku vrst dvoboja, makar šakama ili oružjem trenutnog poglavicu, pa ako bi pobjedio, to otprilike kao i životinskom svijetu, onda bi preuzeo njegovu funkciju ako ne bi ovaj ostao na toj funkciji. Freud čak smatra da je ta psihologijska osnova ovog tabua zapravo nešto iz čega se izvodi i Kantov kategorički imperativ, što bi mnoge filozofe, pogotovo kantovske orientacije, vjerojatno dovelo do očaja, ali na ovoj razini abstrakcije je to moguće. Ovo to uvodim samo u raspravu samo zato da bih upozorio da postoji neka vrst vertikale koja je rezistentna na forme, koja se odnosi i na prvotnog poglavicu nekog plemena, poluciviliziranog ili neciviliziranog u današnjim kategorijama, i na Hitlera i na Angelu Merkel, recimo. Uza sve kolosalne razlike među njima. Jer su oni u funkciji poglavara. Poglavar je osoba koja inkorporira, dakle utjelovljuje najviši autoritet. Ne nužno najvišu vlast, nego najviši autoritet u zajednici, protiv kojega, što bi se reklo starom jeziku, nema utuka, nema drugostupanjske ili višestupanjske moguće reakcije na njegove odluke. U studenom 1972. godine jedan seljak tijekom oranja njive kod Varne u Bugarskoj zahvatio je plugom predmet u zemlji. Kada je sišao s traktora kako bi pogledao što je to zaustavilo njegovo oranje, primijetio je niz raskopanih grobova. U jednom od njih arheolozi koji su izašli na teren pronašli su 222 zlatna predmeta. Arheolozi su otkrili veliko groblje iz petog tisućeća prije Krista, kada su zajednice počele ukopavati svoje mrtve izvan naselja. Grobovi koji su datirani u šestu razinu kulture Karanovo, koja je postojala od 4800. do 4000. prije Krista, razlikovali su se prema onome što je u njima otkriveno. Većina grobova imala je do deset predmeta u njima. Neki nisu imali niti jedan predmet, ali neki su bili bogati. Chris Carré u knjizi Ljudska prošlost u poglavlju 11. koja ima naslov Europa holocena piše. U grobu broj 14, koji zauzima muškarac star između 40 i 50 godina, ima više od tisuću predmeta, od kojih je njih 980 od zlata, uključujući kuglice, prstenove, pločaste ukrase, narukvice i korice za penis. Tu su također bile i bakrene sjekire i drugo oruđe, kao i predmeti od kremena i keramika. Ono što je bilo posebno u otkrivenom groblju u Varni bili su dokazi da su među ukopanima postojale razlike u statusu, te da se ta razlika u statusu pokazivala kroz raskošne predmete stavljene u grob. Zlato je bilo posebno pogodno za prikazivanje posebnog statusa. Bilo je sjajno, meko i lako za obradu i nije propadalo poput drugih metala. Stvarnu upotrebnu vrijednost nije imalo. Bilo je premeko za nož, sjekiru ili neko drugo oružje ili oruđe. Uloga predmeta od zlata bila je da pokažu razliku u statusu. Ljudi ukopani kod Varne bili su moćni i bogati članovi zajednice i to su bogatstvo i moć pokazivali i u smrti. Oni su davni preci poglavica, poglavara, vladara. Ono što se nije promijenilo u tisućljećima nakon Varne je ljubav vladara poglavara prema luksuznim predmetima i zlatu. Ono što imamo kao forme su dakle poglavica, kraj, tiranin u novom vijeku diktator koji preuzima tu funkciju, predsjednik i totalitarni vođa. To su forme koje imamo u povijesti. I kralj i predsjednik su u tradiciji posredovani pravom, ako ništa drugo, barem pravom nasljedstva. Premda recimo apsolutni monarh francuske provinjencije je bliži nekim tiranima ili diktatorima negoli klasičnim kraljevima, dok ovi drugi, dakle tirani, poglavice, i totalitarne vođe nemaju obvezu da se pokoravaju pravu. Kod poglavica raznim e, varijantama koja pokazuje socijalna antropologija postoje neke vrsti običajnog prava koje ga na neki način određuje, to uvijek bio muškarac, osim u jako malom broju izuzetaka, ali u osnovi on može što hoće, važi ono što je pripisano skrivom, ali odgovarajuće po sadržaju, Luju 14 telemon plezir, kad bi završio neki govor ili iskaz ili nalog, neku vrst naredbe, on bi napisao telemon plezir, što bi značilo otprilike tako mi se svidjelo. Čime je zapravo rekao, ne moram nikom polagati računa zašto sam tu odluku donio. U drugoj varianti imate to u tradiciji e, pravoslavnoj, bugarskoj, pa onda u ruskoj je to postalo poznato, car i samodržac, dakle car i samodržac. Car koji samoga sebe drži kao tako, dakle o kom ne ovisi. To su te prelazne funkcije. Ti kraljevi su ipak u jednom kontekstu obvezani pravom, naime pravom nasljedstva, ako nisu uzurpatori. Dok su tirani, diktatori, totalitarni vođe, oni koji su doista se sami postavili. U Grčkoj postoji već ta jasna razlika među kralja i tiranina. Postoji, međutim, već kod Grka jedna veoma važna distinkcija koja je kasnije zaboravljena. Oni govore o dobrim i lošim tiranijama. Leo Strauss ili Leo Strauss je napisao jednu zaista uzornu knjigu o tomu, u kojoj na tomu upozorava, a razlika je moguća zato što je diktatoru ili tiraninu ili totalitarnom vođi moguće da bude u moralnim kategorijama dobar. Jer ako sve ovisi o meni, ako ja sam odlučujem, onda vam mogu učiniti nešto kao građaninu, kao podaniku, zapravo ne građaninu, pardon, što je dobro u moralnim kategorijama, je to moja volja. Tako mi se svidjelo. Za najraniju nama poznatu upotrebu riječi tiranija zaslužan je starogački pjesnik i vojnik Arhiloh, koji je rođen na otoku Paru oko 675. prije Krista i umro je vjerojatno oko 635. u okršaju s vojnicima s otoka Naksa. U 15. sačuvanom fragmentu njegovih dijela u kojemu spominje i lidijskog kralja Giga nalazi se i prvi sačuvani spomen riječi tiranija. U svom dijelu politika Aristotel ovako definira tiraniju – u svom prijevodu politike Tomislav Vladan riječ tiranija prevodi kao samosilništvo. Tako je samosilništvo nužno jedno vlada, u kojoj vladar, ne odgovarajući nikome ni za što, vlada svima, i sličnicima i boljima od sebe, na svoju vlastitu korist, a ne na korist svojih podanika, te stoga protiv njihove volje. Naime, nitko od slobodnjaka ne podnosi svoje voljno takvu vladavinu. Većina starogrčkih filozofa nisu naklonjene ogledali na tiraniju. Platon je u svom dijalogu država tiranine usporedio s čovjekom koji se pretvorio u vuka i koji se ne usteže ni od krvi suplemenika, te ih nepravedno okrivljuje, na sudove vodi i krvlju se kalja uništavajući ljudima život, tjera građane na progonstvo i ubija, a pri tome govori o ukidanju dugova i diobi zemlje. Ni Aristotel nema lijepih riječi o tiraniji u politici tiraniju naziva najgorom vladavinom koja je najdalje od ustavnog poretka. Način na koji tiranin ostaje na vlasti opisao je starogački povjesničar Herodot. On u svojoj povijesti opisuje kako je vladar Korinta Perijandar zatražio savjet o vladanju od vladara Mileta Trasibula.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 Slučaj tiranina Perijandra koji je vladao Korintom krajem 7. i početkom 6. stoljeća prije Krista pokazuje kako je tiranija u staroj Grčkoj imala više lica. Perijandar je kao tiranin vladao Korintom i protjerao ili ubio ni svojih protivnika ili one koje je takvima smatrao. Ali on je bio vladar pod kojim je Korint doživio svoje zvijezdane trenutke. Za vrijeme njegove vladavine Korint je osvojio Epidaur i pripojio otok Krv. Kolonisti iz njegovog grada kolonizirali su Siciliju i jugoistok Jadrana. U njegovo vrijeme najvjerojatnije je iskopan kanal kroz Korinsku prevlaku, koji je Korintu donosio tolike prihode da su se troškovi grada, koji nisu bili mali, financirali isključivo od pristojbi za plovidbu tim kanalom. Prijandri bio mecena umjetnosti, a i uvrštavali su ga među sedam legendarnih grčkih mudraca. Ustavni predsjednik ili ustavni monarh ne može biti moralno dobar on može ispravno funkcionirati u okviru zakona, ustava i propisa koji su mu dani. Njegova margina toga da bude dobar je svedena na neke, recimo, karitativne, neke druge funkcije koje su u osnovi drugorazredne. Tako da imamo tu, tu paradoksalnu situaciju da se o totalitarnim vođama, o diktatorima i tako dalje, i desetljećima nakon njihove smrti, što god da činili, mogu čuti glasovi koji kazuju, ali oni su bili dobri. Meni su učinili to i to, ili meni je učinio to i to, a nije morao. Ponavljam, opet zato što takva vrst figure nema nikakvu obvezu osim što bi rekao Kant u sebi samom. A tu onda svašta može biti. Takako, nažalost, veća je vjerojatnost da će ljudi biti ne baš dobri, da ne kažemo zli kad imaju takvu moć, jer moć djeluje kao neka vrst gigantskog povećala. Ona povećava sve mane i sve vrline, što god to sebi vjerovali, ipak velik broj ljudi ima barem toliko mana koliko vrlina, ako je ne više mana, i onda se te mane više ne pojavljuju kao moje osobne ili privatne ili familjarne, ili u prijateljskom krugu relevantne, nego kao e, mane relevantne za zajednicu. Tu je, dakle, po mom važno upozoriti na ovaj element tabua, jer kad o tomu govorimo, onda se postavlja pitanje legitimnosti, pa odatle slijedi pitanje o tomu zašto se ne smije dirati vladara. Već su Grci uveli koncept tiranicida kao opravdanog, moralno opravdanog političkog čina, naime da se može opravdati, moralno opravdati ubijanje nekoga koji je ubio ili ubija ili može ubijati mnoge ljude u zajednici proizvoljno, dakle po svojoj volji. Tiranicid ostaje kao argument kojim se koristi recimo suvremeni terorizam i onda ćete dva koraka proglasiti nekoga tiranijumnom i tako ga likvidirati. Jedan od najparadoksalnijih takvih obrata je bila situacija u kojoj je ubijen talijanski premijer Aldo Moro, koji je bio jedan relativno pristojan, demokratski zabrani, demokratski legitimirani premijer, koji sigurno nije bio tiran i mogu imati raznih nedostataka, to je drugo pitanje. Ali u opravdanju njegovog Ubojica su brigate Rose, Crvene brigade, napisali da je on bio kapitalski tiranin, dakle tiranin koji u ime kapitala vladao Italijom. Taj obrazac se dakle nastavlja. Prva europska okrunjena glava koja je imala čast da joj sude njegovi podanici bio je engleski kralj Charles ili Karlo I. Prvog dana 1649. godine snage parlamenta utemeljile su Visoki sud pravde, pred koji je izveden Charles. Za razliku od Luja XVI. on se puno bolje držao pred sudom. Luju se niz obraz zakotrljala suza tijekom suđenja. Charles se, nakon što je saslušao optužnicu, počeo grohotom smijati. Luje je pred sudom konventa bio skrušen. Charles je prkosno nosio visoki šešir kako bi pokazao svoje nepoštovanje prema sudu parlamenta. Charles je bio i puno obrazovaniji od Luja i za vrijeme suđenja svojim je tužiteljima između ostalog citirao i ove redke Pavlove poslanice Rimljanima. Neka se svatko pokorava višim vlastima, jer nema više vlasti osim Boga i one koje postoje od Boga su uspostavljene. Zato onaj koji se suprotstavlja vlasti protivi se odredbi Božjoj, a koji joj se protive navući će sami nase osudu. Poglavara se ne treba bojati kad se radi dobro, već kad se radi zlo. Charlesu sve to nije pomoglo, samo je dostojanstvenije otišao u smrt. Njegov glavni protivnik bio je opasniji, fanatičniji i obrazovaniji Oliver Cromwell. Charles je bio prvi od kraljeva Europe državnih poglavara kojemu su na suđenju presudili pobunjeni podanici. Nema puno novoga od prvotnih e, odnosa u plemenima preko e, grčkih e, koncepata toga što se zvalo polis, što je pomoć do pogrešno prevesti kod država, ali sad svejedno, do jako sofisticiranih ustavnopravnih međunarodnih pravnih odredbi o vladarima. Danas kao fusnotu napominjem da smo tek u zadnjih deset godina vidjeli praksu koju su dvojica šefova država, e, jedan postumno Pinochet, drugi za života ali umro u procesu, naime Milošević, bili izvedeni pred sud. Činjenica je da su neki engleski američki pravnici u proljeće 45. u jednom skupu eksperata u Londonu ozbiljno razmišljali o tomu može li se Hitlera kao šefa države doista postaviti pred sud jer je on šef države. Odnosno, kako uvijek citiram klasičnu formulaciju kad je mladi oficir do, dojahao do Wellingtona, u trenutku kad se postrojavaju trupe za bitku kod Waterloo, je rekao imamo polu rekao mi nismo in the business, nismo u poslu ubijanja vrhovnih zapovjednika. Dakle, oni su se smatrali izuzetima. Mi ćemo ubiti 50, 60, ne znam koliko tisuća vojnika, to nam je biznis, to nam je posao, to je rat, smisao rata, ali zapovjednike se ne dira. Taj koncept počiva na ovom izvornom pojmu tabua koji je iz e, nekih nama dalekih polinezijskih jezika došao i ostao u raznim varijantama na dijelu. Ostavljam po strani čitavu Freudovu konstrukciju koju date slijedi, meni je va, iz obiteljskih odnosa i tako dalje, meni se čini važno upravo to upozoriti na to da zapravo uza sve formalne i recimo tako razlike u ritualima, ključni problem ostaje isti, a da netko kao osoba reprezentira zajednicu, b da je ta funkcija osobe koja reprezentira zajednicu u danom trenutku neupitna ili više manje neupitna zajednici, i C da iz toga slijedi stanovita konstrukcija moći koja takvu poziciju osigurava. Negdje oko 570. godine prije Krista rođen je Klisten. Otac mu je bio atenski aristokrat Megaklo, majka Agarista, kćerka Klistena, tiranina Sikiona, grada na Peloponezu. Većinu svog života od svojih 20. do 50. godina Klisten je proveo u progonstvu izvan Atene. Kako bi se vratio u grad, Klisten je morao ih podmititi svećenike u svetištu u Delfima, kako bi mu pomogli u povratku. Kada se konačno vratio u Atenu, Klisten je ušao u borbu sa svojim sugrađaninom, također aristokratom i Sokratom. Paul Cartlidge u knjizi Demokracija piše. Nakon zbacivanja Pizistratovića, sinova atenskog tiranina Pizistrata 510. godine, Klisten je prema Herodotu krenuo u nešto što se može isprva prikazati kao isključivo izravna borba za čast i moć sa suparničkim aristokratom i Sagorom i tako gurnu Atenu u neku vrstu građanskog sukoba, čak i rata. Njihove su snage bile podjednake, toliko podjednake da je svaki od njih morao potražiti dodatnu pomoć kod kranje nekonvencionalnih izvora, ali dok je Sagura pomoć potražio izvan Atene, kod Sparte i kralja Kleomena i moguće mu i obećao položaj tiranina, Klisten se okrenuo prema unutra, prema atenskom demosu, koji je prema Herodotovom dvosmislenom jeziku bio prije prezren, bilo od svih političkih igrača ili možda i od samog Klistena. Klistenova odluka da u borbi za prevlast u gradu iskoristi do tada prezreni demos, narod, mnoštvo, bila je revolucionarna. Jer Klisten je taj kojeg se smatra ocem atenske demokracije. Ali odluka Klistena da se prezrenom dijelu gradskog stanovništva da politička moć nije bila omiljena svima. Već u Ilijadi postoje stihovi koji su osuđivali oslanjanje na mnoštvo. U prvom pjevanju Ilijade nalaze se ove Odisejeve riječi. a gdje bi pučanina zamotrio našo gdje viče, toga bi udrio skeptrom i ove mu ciknuo riječi. Čovječe, sjedi der mirno pa slušaj što govore drugi, koji su bolji od tebe od plašivce i nejunaka. Nitko u ratu tebe ne broji niti u vijeću, valjda nećemo svi kraljevati ovdje hejci. Nije mnogo vlađe dobro, neka jedan bude gospodar, neka kraljuje jedan, što skeptar i suđenje dobi od sina lukavca krona, nek upravlja po njima druge. Grci su imali raširenu verziju sprem demokracije. I Homer, i Plato, naravno, i Sokrat, po onom što se može naravno indirektno doznati. Aristotel je tu bio na neki način e, između, ali zapravo isto nije zastupao demokraciju, nego nešto bi bilo pan Bazileja, neka vrst e, kraljevstva koje uzima u obzir mi bismo danas rekli vladavinu prava, on bi tu bio vjerojatno dosta blizak Kantovim kasnim stavima, naravno transponiranih na novo doba. Dakle, smatralo se da je potrebno da imamo jednu osobu koja, kako se neko reprezentira zajednicu. Brecht u jednoj pjesmi ironično to rekapitulira, kaže, mora biti neko koga ćemo moći psovati. Ne možeš psovati politbiro. To, to naprosto ne zvuči naročito. Iako smo mi imali jednog srpskog akvarističara koji je uzimajući taj akcent koji se koristio e, napisao politbiro pa zapalit, ne, jer se politbiro izgovarao na taj način. Ali to isto bilo nešto što je pogotovo Tito od doba bio usputni vic, jer bilo je važno da možeš nekoga psovati ili kako imate veoma često u američkim filmima da imaš neki lik na zidu u kojeg zabadaš strelice u trenucima kojima si, ne znam, nezadovoljan, očan ili tražiš koncentraciju i tako dalje. Dakle, to oličenje zajednice u čovjeku koji je nositelj moći ili iz kojega moć izvire njegovim potpisom, na primjer, je nešto što olakšava odnose, što ih svodi na ovo čemu govori Freud na neku vrstu odnosa spram oca, spram autoriteta i tako dalje i tako dalje i s druge strane što pravno tehnički omogućuje povezivanje pravne i fizičke osobe i to ne bilo kakve pravne osobe nego države kao pravne osobe i fizičke osobe. Jedan je od e, velikih pravnika Jelinek Sorevno rekao da je e, da je rimske proste izum pravne osobe izum na razini onih koji su izumili kotač i vatru. Pravna osoba znači da ste uveli mogućnost da ja kao fizička osoba i ujednopravna osoba tužim Sjedinjene američke države, tužim Ujedinjene nacije. Dakle, uveli smo jednu razinu komunikacije, pravne komunikacije, da bi ona u pravno-političkom smislu funkcionirala, potrebna je ta fikcija moći. U jednoj varijanti radikalnog lijevo nastrojenog teorijskog konstrukta Često se puta onda pojavljivao model praznog mjesta moći, koji treba pokazati da ti koji vladaju, kako se nama čini, dakle koji pred očima na razini fenomena, na razini vidljivoga vladaju, zapravo ne vladaju. Kraljeve koji su izvedeni pred sud svojih podanika, sudovi su odbili suditi prema njihovim vladarskim imenima. Louis XVI. suđen je kao Louis Kape, dinastija Kape ili Kapetovići, naslijedila je prijestolje od Karolinga. Prvi je vladar bio Hugo i Go s nadinkom Kape. Nadimak je dolazio od kabanice s kapuljačom koju je nosio. Ona se na provansalskom zvala Kapa. Hugo je vladao od 987. do 996. Louis je pripadao liniji K.P. Bourbon, koja je na francusko prijestolje došla 1589. s Henrikom IV. Charles nije izašao pred sud parlamenta kao Charles I, već kao Charles Stuart, po škotskoj dinastiji koja je na englesko prijestolje došla 1603. s Jamesom ili Jakovom I. Dinastija Stuart dobila je to ime kada je Walter postao na dvoru škotskog kralja Malcolma IV. majordom ili steward. Ustavni monarsi zadržali su svoja imena s brojevima. Državni poglavari koji se biraju na izborima ili u parlamentu vladaju s imenom i prezimenom. Još se nešto promijenilo u kasnom novom vijeku. Na vladara, državnog poglavara, počelo se gledati samo kao na zaštitnika nečih interesa. Engels govori o tomu da je u kapitalizmu svaka država nadzorni odbor krupnog kapitala, dakle da su pozadini kapitalisti. Desnica je prihvatila dobrim dijelom taj konstrukt koji isto ima u sebi elemente teorije urote. To se vama čini da ovi koji su zabran vlade zapravo pozadini je Bill Gates ili Šoroš ili gušteri nekakvi čak i tako dalje. Dakle, e, nije ono što se vama čini nego nešto drugo istina to je opet posebna tema, ali čak i ako je to tako, čak i ako ti predsjednici nisu zapravo nositelji moći, kao što većini suverenih država, predsjednici država više ili kraljevi više nisu nositelji moći, oni su važni kao točka pravnog ishodišta. Upozorit ću smo jednu zgodnu debatu koja je završila pravnim, pravnom doskočicom, tipičnom za britansku tradiciju. Prije 40 i nešto godina je dio ljevice u Velikoj Britaniji pokrenuo akciju da se ukine privilegija kraljevske obitelji, odnosno same kraljice točnije, da šalje pisma bez marke. Međutim, nakon rasprave se pokazalo da to nije moguće jer se pošta zove kraljećina pošta. Prema kako bi kraljica svojoj pošti plaćala za pisma i to sa Markom, sa svojim likom notabene. Dakle, to su stvari koje su na neki način paradoksalne, ona odatle nema veću moć, ali ona je izvor institucija. Uz još jedan dodatak ovdje važan, mi imamo danas još uvijek, a toga je bilo prije naravno puno više, barem dvije države kojima su politička i vjerska, odnosno crkvena moć, amalgamirane, povezane. To je Iran i to je vjerovali ili ne Ujedinjeno kraljevstvo, dakle Velika Britanija, gdje je kraljica nominalno i šefica anglikanske crkve koja je službena crkva, kao što u Iranu ajatolasi imaju posebnu e, državnu funkciju. Dakle, postojala je ta linija povezivanja direktne moći, dakle političke moći sa crkvenom moći, koja je u srednjem vijeku bila naravno opće mjesto, jer je kralj bio po milosti Božoj kralj i tako dalje, i jer su svećenici indirektno ili direktno, kao ne znam, kardinal Richelieu, koje je legendarno mjesto tog tipa, upravljali političkim zajednicama de facto. Preto mi možemo tvrditi da ih ima koji de facto upravljaju političkom zajednicom, kapital, nekakvi vanjski krugovi, pa čak i recimo crkva, ali nam je potrebno da imamo jedno lice, jedan fizički lik koji reprezentira tu vlast, da bi se moglo znati kako se s tom vlašću prije svega komunicira. A komunicirati znači od slanja molbi za pomilovanje do psovanja e, vladara. Latinska riječ Augustus znači svet posvećen uzvišen. Taj je izraz imao vjersko značenje, bio i dodavan sakralnim objektima, hramovima ili svetim mjestima. 27. prije Krista rimski senat tu je riječ kao počasni naziv dodijelio Gaju Juliju Cezaru Oktavijanu, koji od 31. godine nakon pobjede nad vojskom Marka Antonija kod akcija sam vladao rimskim svijetom. Do tada je Oktavijan bio princeps, vrhovni vojni zapovjednik, stalni konzul, prokonzul s imperijem te cenzor. Titula Augusta trebala ukazivati ne samo na to da on vlast nad Rimom duguje starim rimskim božanstvima, nego da on ima i božansku narav i talent. Od tog trenutka rimski su carevi, kako to piše povjesničar Mark Bloch u knjizi Feudalno društvo, bili okruženi božanskim nimbusom. Ni barbarski kraljevi nisu bili bez božanskog podrijetla. Kraljevi Germanije svoje su rodoslovlje izvlačili od bogova. Rimska i barbarska tradicija nastavila se u europskom srednjovjekovlju. Mark Bloch piše. Kraljevstva feudalnog doba preuzela su od te dvostruke baštine, a naročito od one germanske, svoj posvećeni karakter. Kršćanstvo ga je potvrdilo posudivši iz Biblije hebrejski ili sirijski obred stupanja na prijestolje. U državama nasljednicama Karolinskog carstva u Engleskoj i Asturiji nisu prilikom svoga dolaska na vlast primali iz ruku prelata samo tradicionalne znakove svoga dostojanstva i to naročito onu krunu kojom će se u buduće svečano kititi za vrijeme dvorova prilikom velikih svetkovina, onih krunskih dvorova što ih spominje jedna povelja Luja VI. Francuskog. Povrh toga, biskup Novi Samuel pomazuje te nove Davide posvećenim uljem na različitim dijelovima tijela. Takav je postupak uvijek i svagdje u katoličkoj liturgiji značio prijelaz nekog čovjeka ili neke stvari iz kategorije svjetovnih pojava među posvećene. Europski kraljevi nisu bili bogovi, ali su bili boži pomazanici. Za francuske kraljeve smatralo se da samim svojim dodirom mogu izliječiti ljude. Mark Bloch navodi primjer cara Svetog Rimskog carstva Henrika IV, čiju su odjeću na njegovom putu kroz Toskanu 1081. pokušali dotaknuti seljaci u nadi da će to osigurati dobru žetvu. Te 1081. Henrik IV. bio izopćen od pape Grgura VII, ali svejedno su seljaci smatrali da dodir njegove odjeće može osigurati dobru žetvu. Takav status neće preživjeti novi vijek, govori profesor dr. Žarko Puhovski. Tu je bitan problem Francuska revolucija. Amerikanska revolucija nije bitna, u tom pogledu ona je naravno jako važna u povijesnom smislu, jer se tamo radilo zapravo o emancipaciji kolonija od vladara. Dakle, oni su naprosto oduzeli pravo Velikoj Britaniji, odnosno Ujedinjenoj kraljevini i vladaru njezinom da upravlja tim teritorijom nakon što su pobjedili njegovu vojsku. Tu je moglo se govoriti o nekoj simboličkoj smrti kralja, ali to je zapravo irelevantna, u Francuskoj su mu odsjekli glavu. I to je bio doista šok u Europi. Ja sam tek nedavno pročitao, mogao sam znati valjda u jednom romanu, da su još krajem 19. stoljeća u Austro-Ugarskoj slali na nekoliko dana, tjedan dana, dva tjedna zatvor studente ako bi pjevali Marseljesu. Ne zato što je to jedna od najkoljačkih himni koje postoji gdje se creva na bajonetama pojavljuje i tako dalje, nego zato što to bila republikanska himna koja je značila himnu zajednice koja je rođena u e, regicidu, u bojstvu e, kralja, suverena. Vi ćete naći da su odgajiteljice, bake i tako dalje u to doba u austro kad bi djeca bila nemina rekli oca nema kod pa mislite da je republika. Jer republika je značila nered taj nered je doista počeo tako što je jedan red ukinut. I kad uginete red, onda po logici stvari nastupa nered, bar se tako čini. Dodatni paradoks u francuskom slučaju. Francuska revolucija se voljela oblačiti u rimske haljene, Rimsko odjeću, kako bi sebe naslonili na tradiciju Rimske republike. Međutim, u Rimu je situacija bila takva da iz republike se izvitoperila, recimo tako, monarhija. ovdje se radilo o tomu da se na kraju monarhije pojavila republika koja nije dugo trajala, jer jedan od njenih šampiona, Napoleon, opet se vratio u sigurnu poziciju vladara i to opet veoma indikativno, to se često spominje, kad je krunje Napoleon, on je u Pariškoj katedrali, mimo svakog protokola, uzeo Pariškome nadbiskupu krunu iz ruku i sam si ju postavio na glavu. Dakle, opet Cari samo samodržač. Neće meni niko, pa ni čovjek koji zastupa Vatikan, dakle najveću crkvenu vlast, stavljati krunu na glavu, da budem pomazanik njegov, nego ću ja sam sebe postaviti kao kralja. Nakon juriša na Bastilju 14. srpnja 1789. u Francuskoj je počela revolucija koja je promijenila gotovo sve, pa i položaj kralja. Louis XVI. odlukom Narodne skupštine postao je kralj Francuza milošću Božjom i milošću Ustava. Louis nije dugo uživao u funkciji ustavnog monarha. 20. lipnja 1791. iskrao se iz Pariza kako bi u stranu vojnu pomoć krenuo u gušenje revolucije. Taj mu je potez prvo donio svrgavanje s vlasti, a onda i smrtnu kaznu. Pogubljen je kao građanin Louis Capet. Francusku revoluciju vodili su predstavničko tijelo i njegovi ministri, kasnije kolektivna tijela poput Komiteta javnog spasa. U britanskim kolonijama u Sjevernoj Americi revolucionari su krenuli drugim putem. Jednog državnog poglavara, britanskog kralja George III, zamijenili su drugim. Taj poglavar nije bio kralj koji na vlast dolazi nasljednim pravom, već predsjednik koji na funkciju dolazi nakon pobjede na izborima. O takvom tipu državnih poglavara sljedećeg četvrtka. Slušali ste povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojunžić. Emisiju snimio Miroslav Šeb. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2022. godina.